מזמור ל"ה לדוד. ריבה אדוני את יריבי, לחם את לוחמי. החזק מגן וצנעה, וקומה בעזרתי. והרק חנית וסגור לקראת רודפי. אמור לנפשי, ישועתך אני. יבושו ויקלמו מבקשי נפשי, ייסוגו אחור ויחפרו חושבי רעתי. יהיו כמו צליפני רוח, ומלאך אדוני דוחה. יהי דרכם חושך וחלקלקות, ומלאך אדוני רודפם. כחינם טמנו לי שחת רשתם, חינם חפרו לנפשי. תבואהו שואה לא ידע, ורשתו אשר טמן תלכדו, בשואה יפול בה. ונפשי תגיל באדוני, תסיס בשועתו. כל עצמותי תאמרנה, אדוני מי כמוך, מציל עני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו. יקומון עדי חמאס, אשר לא ידעתי, ישאלוני. ישלמוני רעה תחת טובה, שכול לנפשי. ואני בחלותם לבושי שק, עיניתי בצום נפשי, ותפילתי על חכי תשוב. כרע כאח לי התהלכתי, כאבל אם קודר שחותי. ובצלעי סמחו ונאספו, נאספו עלי נכים ולא ידעתי, קרעו ולא דמו. בחנפי לעגי מעוג, חרוק עלי שינמו. אדוני, כמה תראה, השיבה נפשי משועיהם, מכפירים יחידתי. עודך בקהל רב, ועם עצום אהללך. אל ישמחו לי אויבי שקר, שונאי חינם יקרצו עין. כי לא שלום ידברו ועל רגעי ארץ, דברי מרמות יחשבון. וירחיבו עלי פיהם, אמרו האח האח, ראתה עינינו. ראית, אדוני, אל תחרש, אדוני אל תרחק ממני. העירה והקיצה למשפטי, אלוהי ואדוני לריבי. שופטני כצדקך, אדוני אלוהי, ואל ישמחו לי. אל יאמרו ולבם האח נפשנו, אל יאמרו בלענוהו. יבושו ויחפרו יחדיו שמחי רעתי, ילבשו בושת וכלימה המגדילים עלי. ירונו וישמחו חפצי צדקי, ויאמרו תמיד יגדל אדוני החפץ שלום עבדו. ולשוני תהגה צדקך, כל היום תהילתך.